तयस मिर रोहिल्ला ॻोल्हियो वञी हस हससू ॻोल्हियो वञी त जससू त त हससू ॻोल्हियो ऐं त जससू जासूसी करियो त हसू सुठे लफ़्ज़नि माना में आहे जासूसी करणु जसू जससुस त जसुस करणु त जसूसु आहे क्यूरियासिटी आहे मूंखे पर जेकॾहिं माण्हू जासूसी करणु माना इन त जसुस सुठो न आहे इन सेंस में नैगेटिव एक्टिविटी ऐं त हससु माना ॻोल्हियो वञे त हस ससु अला तु में रोहल अलाह जे रहम खां बाझ खां पंहिंजो मायूस न थियो اللہ تاسو لا یشم روہ لا القم القافر بے شک کو الاج جی باز کا مایوس نہ تھو سوائے کافرن کے قوم کے کافری جی قفر کن تھا ارض کیا سن تو <clears throat> حضرت عیسیٰ علیہ اسلام جا پوگ یا حضرت موسا علیہ اسلام جہ یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ملت یہ بیوں قوم بھی جی اللہ تعالیٰ جن ویغام پہتو त उहे ॼण मायूसीअ खे कुफ़र सम्झनि था <clears throat> हाणे हिन खां पोइ हाणे हज़रत याक़ूब जा पुट जेके आहिनि से वरी पंहिंजे निकिता आहिनि किनार में ॼा वरी मिस्र ॾांहुं रवाना थिया आहिनि हुते पहुता आहिनि हाणे अर्ज़ु कयोसीं इहो अॻे दफ़े ऐं हुते सजदो कयो अथऊं हुते हज़रत यूस इस्लाम जे साम्हूं हाणे पहुता दलू पोइ जॾहिं हुनजे साम्हूं थिया हुन वटि दाख़िलु थिया हुन वटि अची घिड़िया हुनजे घर में या उन शहर में हुनजे मुल्क में हुन वटि हुन दरबार में पहुता तंहिं वक़्तु जेको आहे कालू हुननि चयो या अयू हल अज़ीज़ ए मिस्र जा सेखंड बादशाह पंहिंजो अज़ीज़ ताक़त वारा सगारा अज़ीज़ मिस्र मिनिस्टर साहिबु वज़ीर साहिबु जेको बि हुनजो ख़िताबु आहे इहो ऐं हाणे पोइ पाण अॻु में पढ़ियोसीं त पंहिंजो हिन जो ख़िताबु जेको तौरात में आहे त ज़फ़नत पोनि आहे पनी आहे ज़फनित या सफ़नत पोनि आहे या ज़फ़नत अहिड़े नमूने जेको लफ़्ज़ु आहे सफ़नत पोनी आहे उहो हिन खे जंहिं बि नाले सां उते सॼाऊं त पर हाणे असां क़ुर शी में जी ॻाल्हि सां हवालो कंदासूं त हिते चयाऊं ऐं हुन खां अॻु में जॾहिं यूस अल खे चवनि था त असां हिनखे बिनयाबीन खे छॾे असां वञा हिकिड़ो खणो वक़्तु चऊं त या आयू हल अज़ीज़ हाणे बि खेसि चवनि था या आयू हल अज़ीज़ मसना हाणे अहवाल पंहिंजो कनि था जीअं अॻु अर्ज़ु कयोसीं त मसना उहा हलनि न दुर असांखे असांजे अहल खे ख़ानदान खे फैमिली खे हाउस होल्ड खे असांखे तकलीफ़ पहुती आहे तमामु घणो ॾुख मतिलबु त आहे बुख आहे सुञ आहे मतिलबु त हुते पा किनार में कुझु कोन्हे भींग लॻी पई आहे सुञ लॻी पई आहे ॾुकार लॻो पियो आहे तकलीफ़ आहे असांखे घणी जेना बि बेदा अथनि मुज़ा अथनि ऐं मूड़ी बि तमामु थोरी खणी आया आहियूं हाणे अॻु में जॾहिं विकियो आऊं तव्हांखे यादि आहे त पंहिंजो <clears throat> तमामु ख़सीस क़ीमत ते जेका आराम क़ीमत हुई बख़्सिन दरा महदूद आहे हाणे हिते जेका मूड़ी हाणे खणी आया आहिनि उहा बि तमामु हिकिड़ी हेठि हेठे दर्जे जी तमामु घटि दर्जे जी जेका जे जेना बिन मौज़ जातिन थोरड़ी आहे तमामु ऐं पंहिंजो कनम फसरन पंहिंजे शफ़ी मोहन साहब पंहिंजे मौलाना साहबु शफ़ी मौलाना मुफ़्ती शफ़ी मोहन साहब हुन चयो हुन मतिलबु तफ़सीलनि में कयो आहे पर उन इहा कोट कयो आहे त हुनजी माना आहे उहा शइ जेका पाण न हले पर हुनखे ज़ोर मस्तु करे हलाइजे मतिलबु त हाणे रदी आहे मतिलबु त हिकिड़ो खोटी आहे शइ ऐं क़बूल नथी थिए पर पोइ ज़ोर मस्तु करे असांजी क़बूल कर तूं क़बूल करणु जहिड़ी त कोन्हे पर कबूल कर त जीअं सुरका पाए थी में शाह साहबु चयो त सराफ़नि खे चङी पवे जो मुंहिंजे फो फोड़ फोड़ी न आहिनि मुंहिंजा जहिड़ो सुठ आहे तहिड़ो क़बूल कनि भई उहा क़बूल करणु मतिलबु तूं कर हाणे असांजी पाण हिकिड़ो तरीक़ो आहे हिकिड़ो चवण जो बि थी सघे थो हुनजी मूड़ी अहिड़ी ख़राबु बि न बि हुजे पर हिकिड़ो चवणु भई असां वटि अहिड़ी त मूड़ी एतिरी तूं आहे कोन्हे जो तूं असांखे मोल ॾी पर हीअ ख़सीस जेका असांजी मूड़ी आहे उन जेको पैसा आहिनि रक़म आहे सा जेका बि शयूं पैसा कोन हुआ हुन ज़माने में एतिरा पोइ माण्हू खणी ईंदा हुआ शयूं हिकिड़ियूं बॉटर सिस्टम जंहिंखे चइबो आहे त शयूं खणी अचिबियूं वरी उहे ॾिबियूं वरी उन्हनि जे बदिरां अनाज वठंदा हिते जी जीअं जेका बि आंदा उहो जेना थियनि मुज़ा थियनि फओ फेल अनल उहा तसदक अलाइना असांखे कयल बि पूरो ॾे ऐं तसदक कर असांखे सदको कर तव्हां इन अलाह मु तसद्दकीनि बेशक अलाह जेको आहे सो सदिके ॾींदड़नि खे जज़ा ॾींदो आहे सुठी हाणे हिते अर्ज़ु कयोसीं त भला छा आहे सदको ॾियणु जेको आहे नबी अलाह हज़रत यूस अलाम नबी आहे या नबीअनि जो औलाद आहे हुनखे सदको ॾियण जा या इहो सही आहे या मतिलबु हुनखे खपंदो हो त ईअं चवनि या न चवनि मतिलबु तव्हां ज़ाहिर हुन त चयो जेको चयऊं पर असांजा उलमा पोइ वरी चवनि भई हीअं थियो या न थियो इहो कीअं थियो ऐं सभु को वठणु जेको आहे सो आहे या न आहे हा इन जे मुतालिक़ असां जेके असांजा औलमा आहिनि पुराणे ज़माने जा मतिलबु त उहे उन्हनि वटां ॾिसूं था त छा था चवनि उहे हाणे अबी बखरु आहे इब्न अरबी जेको हकामु उलखुरान हुनजो आहे तफ़सीर हुन में फरमाए थो त हिन में पंज मसाला आहिनि उला बिदायत जी माना कई अथसि त बिदायत जी माना छा आहे आन मसलो ॿियो आहे मुज़ातिन हुन में ॿ मानव आहिनि त कलील आहे थोरो आहे फला यूस जा कला उन खां पोइ चए थो त सी काल मालिक मुज़ातनि तजूज़ फी कुल मखान फी मु हुन खां पोइ हू चए थो त इहे शयूं कहिड़ियूं हुयूं जे कदब फसर हा बाज़म बि अला अल अलबुथम उह सनोबर उल बुथम उहो अल हबत अल खुदर हा सावा सावा बि जवाक मतिलबु की ॿाजरी जहिड़ी काई शयूं छा हुई मसल त थियो जेको आहे हिन जे मुतालिक ابن عربي चवे थो त मानी जेना बेक़दर फ़ातिना बेक़दरक तदा तदा अलो बिल हाजत व तमसकनू बे फादिहत मुसीबत फिल आख़िरी आख़वीन वमा सार इलह अमर अब बाद हुआ चोथों मसालो थिए थो قال ابن قاسم وابن نافع عن مالك قالوا ليوسف أوفلنا الكيل فكان يوسف والذي يكيل إشارة إلى أن الكيل والوزن على البائع لأن الواجب عليه تمييز حق المشتري من حقه إلا أن يبيع منع منه معينا صبرت أو لا حق توفية فيه فقبل أن يوفى موجوदा दाफ़ तसदक अलना जे माना ते काल उलमा हुना फरमाए थो असांजा आलमा आलिम أن بداعتهم غير مرضية قالوا أجعلها هباء لم تكن الشراع وقال آخرون منهم طلبوا منه وفاء الكيل وصدقت بعد ذلك وكل ما كان صدقت أو عبت يتبع البيع فإنه يلحق به في أحد الروايتين उहो जेको तसदक अल माना थोरो असांखे सवाई ॾिजां थोरी वधाए ॾिजां असांखे इन सेंस में वकज़ालिक निकाह निकाह में बि काल अबू हनीफ़ा बि काल शाफ़ सरकत अंबिया चए कीअं हुननि जे लाइ जाइज़ थियो ऐं हूअ अम्बिया जो औलादन मतिलबु अंबिया आहिनि या छा त उनजे लाइ चए थो त कुलना जो वजूद पंज जी जवाब अ लाम उल उलमा अन हुम अंबिया असांजे आलमनि खे ख़बर कोन्हे त अंबिया हुआ या न हुआ हज़रत यूस अलाम खां सवाइ हज़रत याक़ूब अल इस्लाम खां सवाइ ॿिया जेके असे नबी न आहिनि उन्हनि जो दर्जो पर उन्हनि जे नबी पैदा थींदा पर पोइ ही ख़ुदि नबी न आहिनि पर असांजा आलम जेके आहिनि से उन मुख़्तलिफ़ आहिनि राय त उहे अंबिया आहिनि या न आहिनि इहा हिकिड़ी ॻाल्हि उहा अमना बिल्ला मलाए कथ उहो कुत बि रस ई न बि न आहिनि असांखे हुनजी शरीयती ख़बर न आहे त हुन में इहो वठण सही हो या न हो शरीती इजाज़ हुई या न हुई फल अलिकान पोइ थी सघे थो हुननि जे लाइ मुबाह हुजे हुन जे लाइ वठी सघंदा हुजनि चोथी ॻाल्हि इहा त मां नी त सदिकु सामीअ लाइ असल सदक असल सदके जी ॻाल्हि इहा कोन्हे पर सामे जी ॻाल्हि आहे अलखामिस ख़ामिस त सदिकु अले न भई आखी न चइबी पंजवीह नंबर इहा ॻाल्हि त असांखे असांजो भाउ जेको आहे सदको करे ॾिए महिरबानी करे ऐं उहो असांखे मोटाए ॾिए ऐं इहा ॻाल्हि पर भाउ जो लफ़्ज़ इस्तेमालु हू कोन थो थिए पर अञा पर चवंदा इहो हा जिसासु जेको आहे हकाम उलान में इहा ॻाल्हि साॻी करे थो त सलो त सद कालीना जे माना में फ़रमाए थो जिसास रहमत काल सईद बिन जुबैर रहमत इन मां सालू तफ़ल बिन नुक़सान हिन घटि इन जो वधाए वधाए ॾियो ऐं मुअ ॿ र तफ़दुल बिनुक़सानु फिसैर वलम इहो सहेलू सदका इहो सदिके जो कोन जेको असीं त जीअं की सदिको सम्झूं उहो सदको न घुरियो हुननि वकाल सुफ़ियान बिन आयन साइलू सदकत वम अंबिया वकानत हलाल चए हुननि सदको घुरियो ऐं उहा बि अंबिया ऐं हुननि जे लाइ हलाल हुयो इहो सुफ़ियान बिन अयन ईअं थो चए भई इन मां हरम त अलम नबी सलाह असांजे नबी पाक सलसम ते इहो हराम आहे पंहिंजो इहो सुफ़ियानी بن त चए कर मुजाहिद ऐं अलाह فی अलाह या अलाह علی मथे तसुक कर सदिको कर त इहो मुजाहिद चए थो त इहो ॻाल्हि चवणु ग़लति आहे हुनखे क्राहत थी आई इन ॻाल्हि चवण जे लाइ अन सदिक इन मां हीअ बि मान यबती सुवाबु त हुन माना माण्हू सुवाब जी ॻाल्हि थो करे त आउं हीउ هذا قول أكثر المفسرين وقال ابن جريج فأوفلنا الكيل يريدون الكيل الذي كان قد قاله لأخيهم وتصدق علينا أي تفضل علينا असां फज़ल कर हले बिमा बैन सैरल जियाद वर रदियत जेके क़बूल करण जहिड़ियूं आहिनि जेके न आहिनि उन्हनि ॿिन्ही में असांखे महिरबानी करे ॾे हिते सईद बिन ज़ुबेर वारी ऐं सिद्दी ऐं हसन बसरी रली अला ताला जे मुत हसनरी कौल ॾिए अन सदकत अला सदकता अंबिया त अंबियानि ते हराम हुयो सदको जेको वकील मानी त सिद्धकलेना बि ज़ियादत अला हक़ न जेको असांजो हक़ आहे उन खां वधाए असांखे सवाई करे ॾिजांइ थोरो वधीक ॾिजांइ कालू सुफ़ियान बिन बिना उहा ॻाल्हि सुफ़ियान जी बि ॻाल्हि करे थो या काल मुजाहिद वलम त हर मु सदिकत इलाह अल अल अल अल अल अल अल अल अल अला नबीना मुजाहिद चयो आहे त असांजे नबी पाक सलाह खां सवाइ अॻे नबियनि ते सदको वठणु हराम कोन हो हलाल हराम हराम कोन हो यानी उन्हनि जे लाइ सदिको हलाल हो वालिबिन जुरैज़ अलमानी तसदुक अला बि रदि अखीना इलाइना असांजी ॻाल्हि करे थो त असांजो भाउ असांखे मोटाए महिरबानी करे इहो कर असां ते सदको कर वकाल इब्न शजरत त सदो कालना तजवज़ अन्ना असां असांखे जॾहिं महिल तजावज़ कर असां तजावज़न तजवज़ अन वशाद बे क़ौल शाहिरु शेर थो पढ़े सदुकाला या इब्न अफ़ानमर अलिया इनाज़ुलम सद्दीक़ी फुल आख़िरत युक़ाज़ामद अलकलाम لأنه لم يكن عندهم أنه على دينهم فلذلك لم يقولوا إن الله يجزيك हीअं कोन चयईं त तव्हांखे ॾींदो पर हिकिड़ो जनरल ॻाल्हि कयईं त जेके मौसन अहसान कलर करणु आहिनि उन्हनि खे अलाह ताला सुठी सज़ा जज़ा ॾींदो ईअं चयऊं जो ख़बर कोन्हे त हीउ माण्हू जेको आहे कहिड़े दीन ते आहे हुन करे चयूं ईअं कोन्ह चयूं तोखे ॾींदो पंहिंजो पर चयूं त चङाई कमु करण वारनि खे अलाह ॾींदो आहे हिन लाइ यज़ीक बि सदकतक फ़क़ालू लफ़्ज़नि युहमहुम अनहुम अरादू वम यसह लहुम इख़राजहू बितावील قال النقال النقاش في الحديث إن في المعاريض لمندوهة عن الكذب हाणे इब्न कसीर बि इहे साॻा कॉल जेके आहिनि से विराया आहिनि हज़ सईद बिन जुबैर ऐं सिद्दी जो तसदुक अलैना यकूलून तसदुक अलैना बे कबज़ हाज़िल बिदात मिल्ज़ात तजवुज़ फी आहे वसाइल सुफ़ियान बिन उना जी ॻाल्हि था कनि त हल हुरमत सदक़त अला आद मिन अल अंबिया क़बल नबी सलाहु वसम हुन खां पुछियऊं सुफ़ियान बिन उना खां त फ़क़ाल अलम तस्मा कौल हू फ़ौफ़ लनल कैल वसद करेना इन लाज़िल मुतसदकी ते ईअं ॿुधो कोन हुन वरी ईअं चयो त ॿुधो कोन उहो रवा इब्न जरीर अनिल अनिल हारिस अनिल क़ासिम फ़क़ाल इब्न जरीर हदसना अल हारिस हदसना अल क़ासिम जरी तबरी आहे हदसना अल हारिस हदसना अल क़ासिम हदसना मरवान बिन मुआविया उस्मान बिन अलत मुजाहिदनि सदकत यप ती जेको माण्हू सवाब जी तलाश में हूंदो उहो चवंदो सदको ॾे मूंखे सदको थो ॾियां या छा पोइ अलाह ताला जेको सदको कोन थो उहो जे आसिरे में कोन वेठो आहे असांजे इन करे जो पाण ई ॾियण वारो आहे स्वाबु हाणे वरी मावरदी रहमत चए थो त सदु कलेना में चारि कॉलनि मावरदी वरी मुख़्तु कंदो आहे सभिनी कॉलनि खे गॾु करे ऐं तमामु सुहिणो हुनजो तरीक़ो आहे आद आहिनि चए थो चारि कॉल आहिनि हिन मुतालिक़ पहिरियों माना न त फदिल अलेना फदिल कर ते बाज कर महिरबानी कर बीमा बिमा जियाद ज़ियादि उहा रद्दीअ जिया जेको असां क़बूलु थिए जेको न थिए रदी जेको हुजे असांजो उहो बि तूं क़बूल कर आहे त रदी पर मिली क़बूल कर इहा ॻाल्हि सुहिणी तमामु काल हू सईद बिन जुबैर उहो सिद्धी वा हसन अन सदकत त हरम अला जमील अंबिया इन करे फरमाए थो माउरदी त पंहिंजो हीअ सभई माण्हू सम्झनि था त सभिनी अंबियानि ते सदको वठणु हराम हुयो हिते सदके जी माना उहा न आहे जेका असीं सम्झूं था ॿी ॻाल्हि माना त सदुका बि ज़ियादत अलाह हक़ु ना जेको तव्हां हक़ आहे उन खां वधीक असांखे सवाई करे ॾिजा जीअं पाच सवाइ कदसु कालीना बि ज़ियादत अला हक़ न काल सुफ़ियान बिन अई न या काल मुजाहिद वलम तहर मुसदत इलाह अला मुहम्मद सलाहु वसलम मुजाहिद चए थो त रसूल असांजे मोहम्मद पाक सलाहु खां सवाइ अॻ में कंहिं नबी ते जेको सो हराम कोन हुयो वठणु हाणे काल मुजाहिद सालिस जो कॉल इहो आहे सदु कलेना बि रद आखीना न त असांजो भाउ असांखे मोटाए ॾिए इहो सदिको सदको कर महिरबानी कर असां काल उहो जुराइज करजुल ऐं यकूल फी दुआ अल अलाह सदु अलही इन इहा बि ॻाल्हि त कनि अलाह या अला तूं सदको ॾिए असांखे हाणे इन खां पोइ असीं चवां त पंहिंजो तौरात मंझि जेको आहे हिब्रू जो लफ़्ज़ु इब्रानी जो आहे उहो बि सदका आहे सदका सदका बि इस्तेमालु कनि था ऐं पंहिंजो सदको हुननि वटि बि हिकिड़ो वॾो हिकिड़ो मुआशिरो आहे सदके जो यानी तरीक़ो आहे कीअं कजे असां वटि बि सदके जी माना सूरत बकर में ॿ सौ पंजवंजाहु आयत जेका आहे आयतुल कुर्सी हितां खां मथां खां वठी पंहिंजो आख़िर सूरत ताईं ॿ सौ टियासी चौरासी ताईं के केसिताईं जेको आहे सदिके जूं ॻाल्हियूं आहिनि आख़िरि में जेको आहे सो व्याज जी ॻाल्हि आहे ऐं पंहिंजो बिज़नेस में लिखण जी ॻाल्हि ऐं उनखां पोइ जेके आहिनि से वॾियूं आहिनि पंहिंजे दुआ वारियूं उनखे छॾे बाक़ी इहे सदिको ॾियणु उनमें मन न अदा न थिए अहिड़े नमूने सां सदिको इन जी माना ख़ैरात ॾियणु उहो सदिको इहो कोन्हे त इहा ऐं सदिके जी माना हिकिड़ी आहे त असीं त चऊं भई हीअ मुंहिंजी रसोल्ला सलाम खे जीअं त चयऊं त मुंहिंजो पीउ ऐं मुंहिंजी माउ तोतां सदिके तोतां क़ुर्बान थियनि क़ुर्बान थियण जी माना इन में इहा आहे त तुंहिंजे बदिरां तुंहिंजी लाइफ वधे ऐं मुंहिंजे माउ ऐं पीउ जी लाइफ़ तोखे मिले या उहे मूं तोतां क़ुर्बान थियनि इन माना में हिकिड़ो ख़्यालु इहो हूंदो आहे त सदको थो ॾियां त मुंहिंजी लाइफ़ वधे या मुंहिंजो हीअ थिए हू थिए ऐं मुंहिंजे लाइ हीअ मूं तव्हां लहे हठि जेको आहे हीअ हिकु ॻाल्हि पर हिकिड़ो जेको ॿियो माण्हू सदको करे थो अलाह जे वाट में ईअं ॾिए थो कंहिं मक़सद खां सवाइ उहो जेको आहे सो अहिड़े क़िस्म जो सदिको न आहे उहा ख़ैरात आहे उहा चङाई वारी ॻाल्हि आहे त बसि माण्हू अलाह ताला ॾिए थो अलाह ताला जे वाट में ॾिए थो पर उहो सदको नथो ॾिए सदके जी माना उहो थी थिए फलाणी शइ जे एवज़ ऐं हीअ करियां थो ॿियो लफ़्ज़ जेको हिते इस्तेमालु थिए थो पाण वटि पंहिंजे अरबी में सो नज़र थिए थो हिकिड़ो नज़र माना जीअं पाण चवंदा आहियूं बास था बासियूं बसि जेकॾहिं हीउ मुंहिंजो फलाणो कमु थी वञे हलियो त पोइ आउं हीअं कंदुसि हीअं कंदुसि हीअं कंदुसि पोइ उन उनमें जेको अॻु में बि तौरात वारा बि बास बास बासूं बासींदा हुआ जो हज़रत ईसा अल जी माउ जेका हज़रत मरियम अल त उनजी माउ जेको आहे सो दुआ घुरी नज़र घुरियईं त मूंखे औलाद ॾिए त आउं उहो पंहिंजो तुंहिंजे हवाले कंदुसि तुंहिंजी ख़िदमत तुंहिंजे चर्च जी तुंहिंजे टेंपल जी ख़िदमत कंदो अहिड़े नमूने सां सैमसन जेको उहो बि जेको नज़र हुयो या ॿिया केतिरा नज़र आहिनि ईसा ख़ुदि नज़र आहे नज़र आहे माना अलाह ताला जे हवाले आहे उनजो कमु सॼो ईअं थींदो जो अलाह ताला जी ख़िदमत अलाह ताला जे दीन जी ख़िदमत कंदो या चर्च में हूंदो या टेंपल में हूंदो या सिनेगाग में हूंदो छा त अहिड़े नमूने सां उहो ॼणो हुन वटि हुयो त भई मूं तुंहिंजे हवाले कयो आहे बसि तुंहिंजो कमु कंदो इहो हिकिड़ो नज़र हुयो ऐं पाण वटि हाणे नज़र बासींदा आहियूं त भई मुंहिंजो कमु थिए मुंहिंजी मूंखे हीअ संग मिले या मूंखे हीअ माल मिले या मुंहिंजो पुटु लभे या अहिड़े नमूने का ॻाल्हि थिए जेका जी वई आहे उहा लभे त पोइ आऊं हीअं रोज़ा रखंदुसि या हीअ नमाज़ पढ़ंदुसि या हेतिरो फलाणो ख़ैरात कंदुसि या हीअं कंदुसि उहो हिकिड़ो नज़र थियो पर इहो इहा बि ख़ैरात आहे ॼण नज़र आहे पर अलाह ताला फरमायो त औफ़ू नज़ूर पंहिंजे नज़र पंहिंजो जेके बासूं बासियूं अथव उहे पूरियूं करियो पोइ कुफर जे ज़माने जूं बि बासूं जेके पूरियूं करियो पोइ इस्लाम जे ज़माने में बि जेके बासूं बासियूं अथव उहे पूरियूं करियो त इहे माण्हू बासूं बासींदा आहिनि ऐं बासूं बासण खे हलाल आहे ऐं उहो जेको तरीक़ो त अहिड़ी तरह सां मुख़्तलिफ़ मानाऊं आहिनि हिननि जूं पोइ पर जेको इन ॻाल्हि खे ॾिसंदे मूं ॾिठो त पंहिंजो तौरात में ॻाल्हि आहे त हिननि वटि हिकिड़ो सिस्टम हुयो जो पहिरियां फ़सुलु जेके आहिनि पहिरियां फ्रूट जेके मेवा लभंदा हुआ उहे ख़ैरात कंदा हुआ ऐं ॿियो जेको आख़िरि में अनाज वग़ैरह छॾींदा हुआ हेॾां होॾां त पोइ छॾे ॾींदा त कुझु जेका माण्हू जेके ग़रीब आहिनि उहे अची चूंड चूंडो कनि या वरी जॾहिं छ पंहिंजो पटई थींदी आहे पाण वटि अन जी कणिक जी त उहे छॾींदा हुआ त दाणा वाणा पखी खाइनि या हीअ कनि या हू कनि जेके अहिड़े नमूने सां उन्हनि जो हिकिड़ो सिस्टम हो ॿियो उणंजाहु पंहिंजे सालनि खां पोइ जेको पंजाह साल हूंदो उहो या पंजाह हफ़्तो हूंदो हुओ जेको उनजा सेवन टाइम्स सेवन सत सत सत टाइम्स सत सत जेको उणवंजाह त उणवंजाह जेको आहे सो आज़ादु कंदा हुआ ग़ुलाम या अहिड़े क़िस्म जा उन्हनि जो बि हिकिड़ो सिस्टम हुओ हिन सदिके जो इहो सदिको आहे पर सदिको जो क़ुर्बानी बि आहे जेको सो सदिको आहे जेको क़ुर्बानी था कयूं पाण साल में पंहिंजे हज़रत इस्मा इस्लाम जे यादगिरी में हाणे उहो उहो सदिको न आहे हिन सेंस में जो उहो केर बि खाई सघे थो अंबियान जे औलाद खे बि मिली सघे थो उहो मतिलबु उहो क़ुर्बानी आहे त क़ुर्बानी ख़ैरात त इहो ॿी ॻाल्हि जेके असां रसोल्ला में औलाद बि खाई सघे थो पर ज़कात जेका आहे सो बि हिकिड़ो सदिको आहे हिन सेंस में जो जेको माल थिए थो उनजो चालीहो हिसो जेको आहे ॾिजे थो त उहो बि अलाह जे वाट में थो ॾिजे पर पोइ उन खां शायदि मना हुजे नबी पाकम जे औलाद खे या कीअं त ज़कात हुननि खे न आहे ॾियणी पर ॿी ख़ैरात ॿी जेको आहे सो ॾेई सघिजे थी कंहिं माण्हूअ खे ऐं पंहिंजे अलबैत खे बि ॾेई सघे थी पर हुननि वटि यूद वटि जेको आहे सो जेके लवी जो औलाद हुया यानी मूसा आल इस्लाम हारून इस्लाम जो जी फैमिली जेका आया हुन जा वॾा जेके आया उहे लेविथिक लवी जो औलाद उहे छोजो उन्हनि जा मुला आहिनि हुननि जा नबी आहिनि नबी बि जा पैदा थिया त उन्हनि उहे उनखे मीरास न आहे इहो जेको आहे रसोल सलाह वटि जेको आहे पंहिंजो त नबियनि खे मीरास कोन्हे उहा इन सेंस में आहे उनजो ज़िक्र जेको आहे सो ड्यूट्रोनॉमी जे अरिड़हें चैप्टर में इहो आहे त भई नबीअनि जी मीरास कोन्हे यानी लेविट लेविस जी का मीरास कोन्हे छो जो उहो सॼी क़ौम जेका आहे ॿियो नबियनि जी मीरास इन सेंस में बि कोन्हे जो अलाह ताला नबी चूंडे थो चूंडींदो हो मतिलबु हाणे चूंडणु बंदि थी वियो हाणे ख़तमु आहे ॻाल्हि हिन करे तोड़ो मुंहिंजो माण्हू चवंदो नबी आहे त हुनखे हणिबो पादर बूथ में जेको बि चवंदो नबी ई थो थियाऊं त पोइ हाणे उहो मतिलबु मथो ख़राबु आहे विझ बि आहे जेल में चरियो हूंदो पर मतिलबु त हाणे ख़तमु आहे नबी पाक सलाहु खां पोइ को बि न बि जेको आहे सो जेको सॾाईंदो उहो कूड़ो आहे पर जेसिताईं ताईं नबी पाक सलाहु थियो ऐं हज़रत भई साल समून खां अॻु में पंज सौ साल विच में को अहिड़ो नबी कोन्ह थियो जंहिंजो ज़िक्र मतिलबु तौरात में या गॉस्पल में या कंहिंजी ॻाल्हि हुजे उहो कोन्ह थियो त उहो नबूअत जेका असां उहा ख़तमु आहे ऐं नबूअत वीरास मीरास न आहे जो कंहिंखे चइजे त भाउ हीउ फलाणो हाणे असां वटि जेको मसालो थिए थो त मसलनि खे माण्हू चवंदा आहिनि बाबा हाणे नबी खां पोइ जेके आहिनि से फलाणा फलाणा माण्हू इहे नबी आहियां उहा बि नबी आहे हू फलाणो नबी आहे हू फलाणो नबी आहे पोइ इहे नबी कूड़ आहिनि मतिलबु उन्हनि खे नबूअत न आहे ऐं अलाह ताला चूंडे थो पर हाणे नबूअत ख़तमु आहे हिन नबी आख़िर ज़मान मोहम्मद मुस्वाल आहे इहा फलाणे जे बदिरां फलाणो थी वियो नबी ज़िबर इस्लाम धोखो खाधो या हीअ थियो हू थियो पोइ इहे ॻाल्हियूं सभई कूड़ियूं ॻाल्हियूं आहिनि इहे ठा ठहिया आहिनि माण्हू इन्हनि ॻाल्हियुनि ते मतिलबु त अहिड़ो अहमियत न आहे हाणे हिते हलंदे बसि ॻाल्हि कंदा था हलूं त काल उते जॾहिं ॾिसई त हज़रत यूसुफ़ इस्लाम ॾिठो त हाणे हेॾी ۾ तकलीफ़ में आहिनि हिननि जी फैमिली हेॾी आधार हेॾी ॻाल्हि थी ऐं हुन वञी گذار सघियां गुज़ार त ॾिसी कोन्ह सघियां कंहिं ॻाल्हि हुनखे सम्झ में ॻाल्हि कोन आई हाणे उन वक़्तु हिन दरबार में हज़रत यूस आल इस्लाम हुननि खे वाज़े इशारो हिन इशारो अर्ज़ु कयोसीं त ॾींदो थो अचे ॾींदो थो अचे ॾींदो पर खोड़ो भॼे कोन थो गुज़ार भॼे कोन थी पर हाणे आख़िरी हुननि खे इशारो थो करे हज़रत यूस आल सा चए थो कॉल हल अलिम तुम तव्हां ॼाणो था त छा कयो तव्हां मां फाल तुम तव्हां छा कयो भई यूस आख़िरी यूसुफ सां ऐं हुनजे भाउ सां छा कयो हाणे इहा त हुननि खे ख़बर ई थिए हिन हिनजो हीउ यू पंहिंजो यूसुफ जी ॻाल्हि कोन कोन्ह हली त चयो असांजो भाउ आहे भाउ आहे भाउ हुन नाला वाला कोन वरितो आऊं जॾहिं ॻाल्हियूं पिए थियूं ऐं हिनखे कीअं ख़बर पई त यूसुफ़ की जे ऐं हुनजे भाउ खे बि यूसुफ त खणी वियो हलियो असीं चयोसि मरी वियो मरी वियो मरी वियो पर हाणे उनजो भाउ सां बि जुठियूं कयूंसीं हाणे इन ई ॻाल्हि हिते ई ॼण साबित थिए थो त यामीन सां बि जुठियूं कंदा रहिया उनखां पोइ बि जो हज़रत यूस वारे सां वियो हलियो ऐं हींअर बि जेको ख़तरो आहे हिन खे वरी मोटाए वठी वञनि हा त हिन मज़ा को लुचो अहिड़ो हुजे हा शरीर अहिड़ो हुजे हा जो थी सघे थो त उनखे ख़तरो हुजे मतिलबु त यूस अल बन या अमीन खे अल इस्लाम खे त हिन करे हिते फरमाए थो यूस अली साहिबु त यूसुफ ऐं हुनजे भाउ सां तव्हां छा कयो हाणे इते जेका ॻाल्हि अची हिनखे कहिड़ी ख़बर यूस जे नाले जी तुंहिंजे ऐं हुनजे भाउ जी तुंहिंजो भाउ कहिड़ो आहे यूसफ जो या त असां ॻाल्हि हिनखे पधरी करे कोन ॿुधाई हुई हिनखे कीअं ख़बर पई आहे हाणे इते हिनखे शक पियो गुमान जेको आहे हुनजो वाज़ थियो थोरा थोरियूं ॻाल्हियुनि खे सोच में आईंदियूं हूंदियूं आयूं हूंदियूं पहिरीं बि पर हाणे हिते यक बावासु थी या जेको बि को कोन मज़ा हिकिड़ो माण्हू उहो चए थो काल हल हल पंहिंजो अंतुम जा जॾहिं ताईं जाहिल हुयो ईअं यूस असां कालू इन न खियलु अंत यूस छा तूं ई यूस आई ईअं त कोन तूं ई हुजे इहे वेठो ॻाल्हियूं करी इहे वेठो असां सां खेॾ खेॾी इहे वेठो रांदियूं असां सां करी वेठो गुज़ारतूं बिजर पर का कालू आई न कयल अंत यूस की तूं ई त यूस त कोन आई कालूस हा हाणे हथ बिनयामीन बि को वेठो ई आहे हुन महफ़िल में पोइ हाणे छा कहिड़ो लिबास आहे या परदे पोयां आहे या कहिड़े नमूने सां वेठो आहे पर उहो बि वेठो आहे हिन कचेरी में ऐं ही आया आहिनि हुते सजोग कयो अथऊं हीउ ॿई ॿार वेठा आहिनि साॼे हथ ते बिनयामीन वेठो आहे यूस आल विच में वेठो आहे हा ई चओ जेको माण्हू वेठो आहे हिनखे मेकअप अहिड़ो कराए वेठो न स्कूल सुञाणे सघिया हूंदा छा थियो कीअं थियो पर हीउ जेको आहे माण्हू सो अथव तव्हांजो बिन बिनियामीन आऊं त आहियां हो जेको यूसुफ़ अलाए सां ऐं कर अंत यूस त हुन चयो हा आऊं यूसुफ़ आहियां ऐं हीअ आहे मुंहिंजो भाउ जंहिंजी ॻाल्हि या पई हले हाल अन यूसुफ हा दाखी मन अलाह अलाए न बेशक अलाह ताला असां ते अहसान कयो आहे हाणे असां ते माना असां ॿिनि ते अहसान कयो आहे मूं ते यूस अल ते अहसान कयईं जो नबी थियो बिन यामीन ते अहसान हुयो जो बचाए रखियईं हुनखे ऐं हुनजे औलाद मथां बादशाह थींदो आहे सवाल थींदो ऐं ॿिया बादशाह थींदा या नबी जेको सेम्युअल वग़ैरह उहो अलॻि अलॻि कहिड़े औलाद मञा हुयो पर पंहिंजो अहिड़े नमूने सां हुन मञा थींदा ऐं पंहिंजो क़दम न अलाह हले न अलाह ताला असां ते अहसान कयो आहे असां ॿिन्ही ते या चई त असां सभिनी ते सॼी फैमिली ते याक़ूब अलाम जो औलाद ते इहो अहसान कयो आहे कदमन अला इन तक उहो यस जेको तकवा करे थो ऐं सब्रु करे थो फ़इन अलाही अजर अल मोहसनीन त अलाह ताला हुननि जो अजरु ज़ाया नथो करे हाणे हिते आऊं फ़िलहालु बक़फ़ थो कयां पोइ इनशामिनी वरी पढ़ंदो सलाम वाफ़ला वर हमना वर ज़ुख़ना वआ